قلبي ينادي يا رب صاح Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa salatu wa salamu ala rasulina wa nabina Muhammed Wa ala alihi wa sahbihi ajma'inu wa salama taslima kathira Neka je neizmjena hvala i zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala i neka je salavat i salam na našeg poslanika Allahu amiljenika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam na njegove časne i plemenite ashaabe i sve one koji slijede pravi put do sudnjega dana. Zahvaljujem Allahu subhanahu wa ta'ala na svim blagodatima, posebno na blagodati imana i upute jer je to najveća blagodat koju svevišnji stvoritelj može ukazati nekom od svojih robova. Poštovana braću i cijenjene sestre, jel večeras, kao što smo najavili, govorit ćemo na temu e, razumijevanje sunneta. Razumijevanje sunneta. Ovo je jedna pomenite kako važna i značajna tema, e, naročito kada uzmemo obzir da je sunnet drugi izvor islama, odnosno drugi izvor islamskog učenja. Zašto sam odabrao da govorim o ovoj temi? Iz nekoliko razloga. Prije svega zbog toga što, to smo spomenuli, što je sunnet drugi izvor islama i što iz sunneta znači, crpimo islamske propise, odnosno islamsko učenje. A drugi razlog je e, zbog toga što kod e, pojedinih muslimana ili pojedini, pojedinaca među muslimanima postoji E, jedno neispravno ili pogrešno razumijevanje pojma sunnet. Šta je to sunnet, šta sve podrazumijeva, šta sve obuhvata. I zbog toga što određeni ljudi, općenito muslimani, to je sve zbog neznanja. Nije to zbog, jeli, ovaj, da kažemo, neispravnih nijeta, nego zbog svoga nedovoljnog znanja, svode sunnet, ovaj pojam, svode samo na određene propise koji se prije svega tiču određene, određenog islamskog bontona ili adaba. To su glavna dva razloga zbog kojih trebamo govoriti, pričati o ispravnom razumijevanju suneta. Ja ću večeras pokušati u nekoliko jeli, e, tačaka koje sam odebrao, koje mislim da su važne, da, da, na, da razjasnimo neke stvari po pitanju suneta, njegovog razumijevanja, šta se obuhvata sunet i da ukažem na neke greške koje se mogu naći kod muslimana u smislu jeli, da, da ograničavaju sunnet, taj pojam, na određene samo propise koji se uglavnom tiču, u većini slučajeva se tiču uh, stvari koje su mustahab, koje su jeli, lijep, uh, lijepe, odnosno koje su preporučene ili mendubi, tako dalje. Također, važno je govoriti o sunnetu u vremenu, u kontekstu uh, ovog, da kažemo, islamskog buđenja ili buđenja muslimana na ovim prostorima posljednjih 20 godina. Mi znamo da je već od 90-ih godina kada je došla uh, relativna sloboda na ove prostore, da su se muslimani počeli oslobađati ti komunistički, ateistički stega i da su počeli se vraćati vjeri. I to je jedan bio dobar znak njihove ljubavi prema islamu. I naravno, povratak vjeri podrazumijeva je povratak uh, E, njenim izvorima, povratak Kur'anu i sunnetu. Već tada je počela da izlazi neka literatura islamska, već 90. godina, jel sjećam se, to je bilo, bile su to rijetke knjige koje se mogle nabaviti, kasnije u toku rata, a poslije rata svakako to islamsko buđenje ili povratak muslimana svojoj vjeri ili svojim izvorima ili Kur'anu i sunnetu, bivao je sve e, jači i ova, intenzivniji. Naravno, e, nas često optužuju muslimane, optužuju muslimane za islamizaciju muslimana. Što je absurdno, jel? Kaže, vi islamizirate e, muslimane, islamizirate bošnjake. Pa, zar se muslimani, jel, ova, zar je to zločin, odnosno, zar je to nešto sporno što, što muslimani hoće da se vrate svojim korinima? A nemojte to, to, je, to se zove islamizacija. Samo mu dodaje na kraju ono izam i odmah je opasno. Bez od može to biti nešto lijepo i humano, samo mu dodaje izam i nešto malo, ako treba koji prefiks, odmah je to je li, ovaj, upadljivo i opasno. Znači, e, tačno je, muslimani imaju pravo da vrše islamizaciju muslimana u smislu da, da se muslimani vraćaju svojim korijenima, svojoj vjeri. To je naše osnovno, da kažemo, i najvažnije pravo jednog čovjeka. To mu je važnije nego e, pravo da, da, ovaj, da jede, da kažemo. Pravo, da, pravo na, na neke druge stvari, neke druge slobode. Najveće pravo je i najvažnije pravo za jednog čovjeka općenito jeste sloboda vjerovanja. I sloboda vjerovanja u islamu je zagarantovana e, prije svega muslimanima i svim drugim, jer u islamu znamo da, da islam nikoga ne sili, niti ga jeli, primorava da prihvati vjerovanje, jer vjerovanje se ne može silno prihvatiti. Vjerovanje se, ovaj, ono se rađa u srcu čovjeka i vjerovanje može biti samo slobodno, jel'i? Zato kažem, prije 20 godina počelo islamsko buđenje, povratak vjer novim prostorima i naravno povratak i sunnetu. I taj pojam sunnet sve se više upotrebljavao i danas dan se koristi, pa ovaj, <clears throat> nekada prije rata sunnet je podrazumio, podrazumijevao samo jednu stvar, sunećenje djeci. Prije to, ovaj, drugi, drugi pojmoj, odnosno druge stvari uopće nije obuhvatio. Kada se kaže prije rata sunnet ili nešto, to misli se sunećenje djece ili ili nešto drugo ova što je, što je bilo vezano za neke islamske, islamski bonton. Prema tome ja se vratim na, na naš sunnet o kojem večeras govorimo. E, sunnet je, rekli smo, drugi po važnosti izvor islamskog učenja i propisa. I bez sunneta mi ne bi mogli, biti, mi ne bi mogli razumijeti Kur'an, ne bi mogli biti pravi vjernici i ne bi mnoge stvari saznali da nije sunneta. Jer znamo da je Kur'an mnoge stvari ili većinu stvari spominju općenito, bez detaljsanja, a sunnet, odnosno praksa poslanika ali i salatu je došla da, da te propise objasni detaljno, da ih pojasni i zato kažemo da je, da je sunnet jeli, tumač, tumač Kur'ana i tumač kuranskih hajeta i svega onoga u Kur'anu što je što nije dovoljno jasno ili na prvi pogled. I zato je, zato je to i bila zadaća i uloga poslanika alejhi salatu vesselam da dostavi objavu, on je mu bellik, el belag, jeli, i da tu objavu pojasni, da pojasni ljudima, da im bude jasna, a to je činio kroz svoju praksu, kroz svoj život. Također u sunetu imamo stvari koje ne nalazimo u Kur'anu, zato je sunet eh, ovaj, iz te strane bitan. Imamo neke propise koje ne možemo naći u Kur'anu, a oni su eh, na nivou vađiba ili su, ovaj, ili su zabranjeni i tako dalje. Recimo, kao što je u sunetu zabranjeno uh, da čovjek bude oženjen istovremeno sa dvije sestre. To je znači zabranjeno po islamu, odnosno zabranjeno je temelju sunneta. Ili primjer jedenja, jedenje mesa domaćih magaraca. Domaćih magaraca je zabranjeno po sunnetu, to se ne spominje u Kur'anu. I još neki propisi koji su onako spomenuti jeli, u sunnetu koji je poslanik Ali Islalatu Veselam zabranio, a znamo da je sunnet jedna vrsta objave. U smislu da je poslanik Ali Islalatu Veselam uh, e, bivao obaviješten preko Meleka Džibrila određenim propisima kojima je donosio, koje on pojašnjavao i prenosio svojim ashabima, a nisu spomenuti u Kur'anu. Zato islamski učenjaci i za sunnet kažu da je jedna vrsta objave, kao što kaže poslanik alaihi salatu se na jednom hadisu, dat mi je Kur'an i još nešto slično njemu. Dat mi je Kur'an i još nešto slično njemu, a to je sunnet. Islamski učenjaci slažu da je to sunnet. Zbog važnosti sunneta, muslimani, su kroz historiju pridavali, jeli, kroz historiju od početka, od prvih generacija, pridavali ogromnu pažnju sunetu u smislu da su nastojali da sve što je poslanik Alehi Salatu Veselam govorio, što je radio, da to zapamte, da to prakticiraju u svome životu i da to zabilježe. Jer znamo da su već u prvim, eh, u prvom stoljeću hijđreskom, da su, da su muslimani neki bilježili neke hadise, jeli, poslanika Alehi Salatu Veselam, neke sunete, uh, mada to nije bila praksa česta, uglavnom sunnet se prenosio, sunnet se prenosio najviše kroz praksu. Kroz praksu, jer o, kroz praksu se nešto najbolje zapamti. Mi ako naučimo da je od sunneta, ako naučimo, jeli, recimo, naučimo namaz klanjati, ne treba nam teorija, nama je bitno da smo to naučili praktično i više to nikad ne zaboravljamo. Naučimo određene islamske propise po pitanju bontona, islamskog bontona, način jedenja, uh, E, selam, kontakt s ljudima i tako dalje, to se zapamti i to kroz praksu se prenosi generacije na generaciju. Na, dobar dio sunneta ili poslanikove prakse, ali je salat veselam, prenijete na ovaj način. Znači, kroz praksu. Ashabi su to prakticirali uh, i sprovodili u svome životu i bili su, ashabi su bili poznati po tome da nisu, da su svaki detalj, ali poslanikova, ali je salat veselam, života bilježili, pamtili, nastojali da, da to prakticiraju. Čak nisu pitali, nije li to obavezno. Nisu pitali da to obaveza. Nego sve što bi poslanik alaihi salatu veselam radio, oni bi to radili iz ljubavi prema poslaniku alaihi salatu veselam i iz ovaj, e, želje da postignu Allahovo zadovoljstvo. To im je bila prije svega ovaj, njihova e, prva i najvažnija želja i cilj u životu, postići Allahovo zadovoljstvo. E, što se tiče sunneta, vi ste vjerovatno čuli ovaj definiciju ili ste upoznati s definicijom sunneta, šta je to sunnet? Ja sam rekao prije rata da smo pitali neko šta je sunnet, ma, malo bi ko znao, možda bi znali to imami, odnosno efendije i još poneki, poneki ljudi koji su bili malo više privrženi vjeri, ali kada bi pitali ovaj, ljude prije rata šta je to sunnet, većina bi kazala to je sunnećenje djeci. To je naravno bilo ovaj u tom periodu komunizma. I nedavno sam gledao ankete neke na televiziji Igman, gledao sam ankete gdje su ne pitaju ljude određenim e, islamskim terminima i nažalost većina ljudi ne zna. Što znači da je to neznanje još i tekako prisutno na, među našim svijetom, kod naših ljudi i da treba raditi, da treba još više raditi na otklanjanju toga neznanja. Ne, neznanje o vjeri. A neznanje o vjeri je najgore. Gore je e, opasnije neznanje o vjeri nego e, neznanje o tijelu, o zdravlju. Jer čovjek kada zbog neznanja o zdravlju, jer kada nešto uradi pogrešno, on može narušiti svoje zdravlje, koje se može kasnije popraviti, jel? ili može čak i ugroziti svoj život, može oduzeti sebi život zbog neznanja o zdravlju. Ali veća je nesreća i nevolja kada čovjek sebe duhovno uništi, zbog svoga neznanja, kada uništi svoju dušu, kada izgubi svoju dušu i svoje srce, kada duhovno umri, kao što su govorili jeli, islamski učenjaci, ljudi naj, danas plaću za, za onima koji umru, čije je tijelo umrlo, kad im neko umre u porodici ili, ili prijatelji, a ne plaću za onima čije su duše umrle, u smislu koji su duhovno umrli. Ta, duh, ta duhovna smrt je teža i ovaj opasnija za čovjeka. Sunnet, prema definiciji eh, prije svega mu hadisa, učenjaka hadisa, sunnet je sve ono što je poslanik, alaihi salatu wasalam, govorio, ono što je radio, ono što je preporučio, ono što je šutnjom odobrio i oni još dodaju tu da, su, da u, u sunet spadaju njegove fizičke i moralne osobenosti. I da je to dio suneta poslanika, ali je Prema ovoj definiciji, prema ovoj definiciji, šta sve spada u sunet? Šta je to sunet? I ovdje dolazimo do onog bitnog momenta koji, koji sam spomenuo malo prije, a to je e, pogrešno razumijevanje pojma sunet. Na osnovu ove definicije, možemo li kazati da je sunet u stvari praktični i živi islam? slobodno možemo kazati da je sunnet praktični i živi islam. Sad ovdje dolazimo do onog, one poruke, ono što sam posebno imao namjeru istaknuti, a to je da, da se sunnet ne može i ne smije svoditi samo na određene islamske propise, ili da se sunnet ne smije svoditi samo na neku formu, u smislu, u smislu recimo brade, u smislu e, forme namaza, u smislu nekih stvari koje su nam onako lijepe i drage kao što je uh, korištenje mirisa mi svaka, akika i ostalo. Sve su to lijepi suneti koji nama lijepo sjedaju jer nam, to, ovaj, jer nam je to slatko i prihvatljivo. Međutim, ako samo sunet svodimo na te stvari, onda pogrešno razumijemo sunet. Pogrešno. Jer vidimo da je sunet sve ono što je Muhammed a.s. govorio, a on je govorio, spominjao i temelje Islama, imanske šate, vjerovanje Allaha i u Meleke Akidu, Znači, islamsko vjerovanje spominjao je pitanje halala i harama. I e, hadise su prepuni, jeli, ti stvari vezani za islamsko vjerovanje, za halal i za haram, e, i prepuni su stvari koje spadaju ovaj do, domen, jeli, islamskog bontona, stvari koje su preporučene i tako dalje. Zato je tekako bitno, e, ovaj, bitno je da razumijemo ovu definiciju suneta i da shvatimo da sunet ne obuhvata samo određene propise ili skupinu propisa, ovaj, nego obuhvata islam u cijelosti. Znači sunnet je islamska, cjelokupna islamska praksa, odnosno praksa poslanika alaihi salatu wasalam. Poslanik alaihi salatu wasalam, kao što kaže Aisha, je bio živi Kur'an koji hodi. Što znači, kur'ansko učenje, poslanik alaihi salatu wasalam je pretočio svoju praksu. I živio je Kur'an, govorio je Kur'anom, preporučivao je jeli, Kur'an i kur'ansko učenje i to je sunnet. Zato je bitno da da ovaj da ispravimo to razumijevanje ako jeli ako tako već pogrešno razumijevamo ili neki. E, zato je pogrešno, kažem, razumijeti sunne da je to, da je to jedan samo dio islama e, koji je odvojen od e, ova, islama kao cijeline, od, od islamskih propisa kao cijeline. Sunnet je sve, pa ćemo vidjeti kasnije. Jel, pogrešno je sunnet samo svoditi na neke, kažem, na neku formu. Jer sunnet je celokupna poslanička praksa, način življenja poslanika, ali je salatu veselam, I e, on je bio, on je, a on je imao zadatak da nam Islam praktično pokaže. U stvari, da pokaže to ashabima, a ashabi poslanika, ali islatu islam, su to nama prenijeli dosljedno, jer e, čuvanje Islama, čuvanje Korana i Sunneta na sebe preuzeo uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala. Zato kažemo da je Sunnet, šta sve spada u Sunnet? Sunnet je poslanikov, ali islatu islam, odnos prema Allahu. I to je Sunnet. U smislu da je poslanik, ali islatu islam, bio kao što kaže za sebe ene etqakum wa akhshakum lillah ja sam najbogobojazniji najviše se Allaha bojim i to je sunnet biti bogobojazan i biti imati strah i poštovanje prema svom stvoritelju sunnet je njegov odnos u ibadetu u smislu da je da je poslanik alejhi salatu vesselam da je znao da je svaku noć klanjao Allahu subhanahu wa taala i da je bio da je bio ovaj ustrajen u ibadetu i to je sunnet sunnet je poslaniku alejhi salatu vesselam odnos prema ljudima lijep odnos prema ljudima, prije svega prema roditeljima, dobročinstvo i lijep odnos prema roditeljima, prema komšijama, prema rodbini, prema e, ženama, suprugama. I to je sunet. I sunet je poslanikova, ali i sela, to se nam odnos općenito prema ljudima. A imamo, e, da kažemo, e, nebrojeno, nebrojeno veliki, veliki broj primjera u njegovoj siri, jeli, o tome i kako se on odnosio prema, prema ljudima općento, pa čak i prema nemuslimanima čak prema nemuslimanima. Također sunnet, sunnet je njegov karakter, njegov moral, njegove moralne vrline, i to je sunnet. Njegova skromnost, njegova iskrenost, njegova poniznost, pouzdanje, njegova, jeli, njegovo poštenje, sve to sunnet. Sve to, eh, sve to spada u sunnet kojim govorimo. Sunnet je njegov odnos prema nemuslimanima, njegov odnos prema živoj i neživoj prirodi. Sve to spada u sunnet. Prema tome vidimo da je sunnet mnogo širi pojam nego što smo mi nekad neke stvari naučili ili shvatili ovaj, eh, da kažemo manjkavo ili pogrešno. Znači pogrešno je svoditi pogrešno je svoditi sunnet samo na neke mustehave. Pa za čovjeka kada vidimo recimo da, ima, da nosi sunnet odnosno nosi bradu da kažemo on je sunetlija. A ovamo prema supruzi nikakav. Ni blizu poslanika ili salatu Ili čovjek čovjek recimo obavlja neki, e, ovaj, e, neki ibadet onako kako je poslanik alaihi sallatu wasallam obavljao, a odnosu prema ljudima daleko od sunnete poslanika alaihi sallatu wasallam. Nije od povjerenja, kad mu se nešto povjeri, ne to, ne, ne, ne ovaj, to pronevjeri i tako dalje, iznevjeri. I, I to je bitno, i tekako bitno, jel, da shvatimo uh, da, da sunet nije samo ono što se smatra kod većine svijeta sunetom. Na, najveći problem, draga braćo, sestre, jeste što mi, kažem mi svi, jer svi smo tu, svi smo ovaj, manjkavi po tom pitanju, zapostavljamo suštinu i bit sunneta. Suštinu i bit sunneta, a to je da živimo islam, onakav kakav je živio poslanik Alihi Salat Veslam u svim sferama našeg života. Da živimo islam takav u svim sferama našeg života. Jer eh, koliko ćemo biti na sunnetu, koliko će biti dosljedni sljedbenic suneta poslanika alaihi salatu wasalam, zavisi koliko smo njegove prakse utkali u svoj život. Od našeg odnosa prema Allahu, prema ljudima, prema samom sebi, od našeg ponašanja, naših vrlina, osobina, morala i tako dalje. Danas sam prošto ovako, da samo prenesem na jednoj stranici, prošto sam pitanje, postavlja jedan čitatelj ili posjetlac pitanje i ovo, ovaj primjer nam potvrđuje kako ljudi onaj, ograničavaju sunnet na samo neke stvari, jel, ko, što je pogrešno. Kaže, esalamu alaikum, kaže, ja sam danas počeo dizati ruke u namazu. Mislim da sam ispravno postupio, kaže, ako jesam, da li se one dižu naspram ramena ili naspram ušiju? Pitanje, onako na mjestu, e, znamo da je dizanje ruku u namazu sunnet, ali je mustehab, nešto što je pohvalno i preporučeno. I sad kaže da, da dolje na kraju komentar ovog pitanja u inboxu kaže omladna se vraća vjeri. Kaže omladini, omladini danas sunnet postaje sve jasniji alhamdulillah. Hoću kazati da se ovaj hoću kazati da se ovaj kod omladne uglavnom ko, koja tek ulazi u vjeru koja se prihvati vjeri eh, po, ima pogrešno razumijevanje sunneta da je sunnet samo eto neke stvari koje su pusti bradu klanjati ovaj, dizati ruku u namazu, još neke stvari, da je to samo sunnet. Na, nije to sunnet, rekli smo i već smo kazali da je sunnet pojam koji obuhvata cjelokupnu poslaniku, ali i salatu islam, praksu, njegov živi islam koji je živio u svim sferama, svim segmentima života. I kažem, ovo je dokaz da se, da se sunnet ograničava i sužava na određene propise koji su uglavnom, pazite, uglavnom radi se o mustehabima ili o vađibima. Jer ovaj, ljudi e, postoje, e, postoje propise u islamu koji sporedane ovim redoslijedom. Postoje ruknovi, sastavni dijelovi islama bez koji čovjek ne može biti musliman. Je tako? To je vjerovanje Allaha, sudnji dan, to su imanske šati. Prije svega, postoje stvari koje su obaveze u islamu, vađupi, koje moramo izvršavati, ako ih ne izvršavamo, onda činimo prijestupine pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. To prije svega su namaz, po, zekat, hađ, i druge stvari koje se spominju u sunnetu, dobročinjstvo prema roditeljima i tako dalje. Imamo stvari koje su mendub, koje su preporučene, posebno preporučene da se čini da se ne, ne izostavljaju. Imamo stvari koje su mustahab, onako lijepe, lijepo ih je činiti. I tako trebamo posmatrati sunnet. E sad ovdje imamo važno pitanje, kada je u pitanju slijedženje sunneta, naravno, niko se među muslimanima ne razilazi kada je u pitanju slijedženje sunneta, da je ono generalno obaveza, Znači, mi smo obavezni, obavezni slijediti poslanika, ali i salatu veselam, općenito, kao našeg uzora, kao onoga koji nam je dostavio vjeru. Međutim, ovdje se postavlja pitanje da li su e, dužni, da li smo mi kao muslimani, sredbenici Muhammed alaihi salatu wasalam, da li smo dužni slijediti poslanika alaihi salatu wasalam u svim stvarima? Da li smo dužni u svim stvarima ga slijediti u svim detaljima? Nismo. Zato što, na osnovu ovoga što sam malo prije kazao, uh, postoje sastavni dijelovi, ruknovi, postoje vađivi, postoje harami, stvari koje su zabranjene, postoje ispod toga mendubi, mustahabi, stvari koje su lijepe i tako dalje. Poslanikova, zato ću večeras istaknuti jeli, jednu bitnu stvar, poslanikova, ali selat veselam, jeli, uh, e, postupke s obzirom na slijedženje, na obavezu slijedženja ili ne obavezu slijedženja, možemo ih podijeliti na tri vrste. Podijeliti na tri vrste. Prvo su oni uh, e, poslanikovi, ali selat veselam, prirodni, uh, uobičajeni postupci koji su dio vezani za njegovu ljudsku dimenziju kao čovjeka i ovaj, dio njegove svakodnevnice. To se zovu el-afalul džibilije ili ljudska, eh, ljudske prirodne potrebe i sklonosti. Kao na primjer eh, način stajanja, način sjedenja, pijenja, jedenja, spavanja i tako dalje. I ove postupke možemo podijeliti također na dvije podvrste. Ove postupke, jel'i, poslaniku ali je sada sam prirodne postupke koji su dio njegovog ljudskog bića. O, pa prva vrsta je ono za što mimo samog poslanikovog ali je sada postupka, mimo njegovog postupka, za što imamo i tekst hadisa. Tekst hadisa koji ukazuje da je taj čin vađib ili mendub. Znači, poslanik ali je sada sada je nešto radio i pored tog njegovog postupka imamo i njegovu izreku njegov hadis koji potvrđuje da je taj čin ili je vađib ili je mendub. Vađib je obaveza, mendub je nešto što je preporučeno. Kao na primjer jedenje desnom rukom. Mi smo to spomnjali na prošlom predavanju. Kao na primjer jedenje desnom rukom ili pijenje e, sjedeći, pijenje vode ili neče što je naravno dozvoljeno sjedeći na tri predaha, na tri puta. Ili recimo spavanje na desnoj strani. To su neki postupci koje je poslanik Ali Sala to sam radio, a ima njegova usmena preporuka. I ove postupke je propisano slijediti. To jest, oni su dio sunneta. Uglavnom su, radi se o mendubima, stvari koje su preporučene, ali nisu na istom stupnju. Ne, imamo neke stvari koje su vađu, neke stvari koje su jeli, preporučene samo. Druga podvrsta su oni postupci koji, za koje ne postoji tekst hadisa. Ne postoji poslanik, ali je slatno sam izreka, koji ukazuje na njihovu propisanost, da je to dio njegovog, jeli, njegovog islama, odnosno njegove, ovaj, da je to dio islama. I osnovi su, to su postupci koji su za sve ljude dozvoljeni, mubah. Mubah postupci i recimo to je, na primjer, ono što je vezano za ljudsku prirodu i ljudske sklonosti, naklonost. Recimo, kakvu odjeću je poslanik Ali Salat Vosana volio, kakvu vrstu odjeće, kakvu boju, ka, kakve mirise, kakva jela i tako dalje. To je ono što je e, baš svojstveno e, ljudskoj prirodi, ljudskim naklonostima, da kažemo, apetitima. Oko ove vrste postupaka, u smislu da li ih je preporučeno slijediti i prakticirati, postoji razilaženje među islamskim učenjacima. Jedan dio islamskih učenjaka smatra da čak i ove postupke, u smislu da slijedimo poslanika, ali i salat veselam i u odjeć koju je nosio, i boju, boju koju je volio, i u hran, da jedemo da volimo hranu i miris koju on volio, da i zato ću imati nagradu i da je i to propisano slijediti. Sljedeće je jeli, eh, slijedženje, eh, neki kažu, rekli smo da je ovo, eh, ovo slijedženje mendub, to jest da je to preporučeno i tog, tog, ovaj, tog stava Ibne Omara Dela Talano. Znači da i ove stvari, pitanje odjeće i hrane koje je poslanik Ali Islat Veselam volio, da je to da je to lijepo slijediti, da je preporučeno i to je Ibn Omer radio. Sve što bi, Ibn Omer je po tome bio poznat, sve što je poslanik Alehi Slatu, sam radio i on bi. Ako bi negdje na neko mjesto klanjao i on kasnije prolazi pored tog mjesta, on bi tu svratio i klanjao. Ako bi negdje sjedio, on bi tu sjedio. I tako dalje. Drugi kažu da to je većina islamskih učenjaka, prije svega od ashaba Omera djela Tala Anhu, znači otac od Ibn Omera, Ja iša radi Allah ta'ala. Oni su smatrali da, stu, da ti postupci da se ti postupci ovaj, ne slijede, da nije propisano da se slijede i da se ne prakticiraju u životu. Pitanju, je li pitanje kakvu je hranu volio poslanika ili slatu sam nošnju i tako dalje. I ovim postupcima, ovim drugim, možemo pridodati postupke koje je poslanik Ali Isla Tosan radio u skladu sa ličnim navikama. U skladu sa ličnim navikama. Kao na primjer što je oblačenje turbana. Turban kao što je džulabija, odnosno ona, ona odjeća, duga odjeća jel, koju, koju danas dan Arapi nose, puštanje kose. Da su to sve bile njegove, jel, njegove prirodne, da kažemo, sklonosti i, i želje, ono što je volio. Druga vrsta postupaka jesu postupci koje su poslanikove, ali je sada to se nam osobenosti. To je samo njemu uh, su svojstvene i samo ih je on činio. Znači, postoje postupci koji su, koji su samo poslaniku, alaihi salatu wasalam, bili zabranjeni, recimo. Samo su bili njemu haram, ostalim ljudima bili su dozvoljeni. Kao što je, koji primjer? Znam neko primjer od vas. Zabrana jedenja, odnosno pijenja uh, onih pića, jedenje hrane koja, koja ima neugodan miris. Znači, oko, uh, to su neki primjeri, jel? Oko određenih stvari, recimo iz ove vrste, postoje jednoglasno mišljenje jednoglasno mišljenje da ne spadaju ovaj, u sunnet, da ih ne treba slijediti, nego da je to svojstveno poslaniku, ali i salatu veselam, a oko neki postoji razilaženje. Pa se ulema razilazi neki kažu treba i slijediti, neki ne treba i tako dalje. Uzet ću primjer, recimo buba. Stvari koje su bile eh, dozvoljene samo poslaniku, ali i salatu veselam, je brak sa više od četiri žene. To je prvi primjer, brak bez mehra, bez vjenčanog dara i brak sa ženom koja sama sebe pokloni poslaniku, ali i salatu veselam vađib, stvari koje su bile e, naređene samo poslaniku, ali je salat vrsanama, nisu njegovim sledbenicima, to je pitanje noćnog namaza ili te, teheđuda koji je bio obavezan poslaniku, ali je salat vrsanama. U početku je bio obavezan i svim muslimanima, kasnije je to derogirano, pa je noćni namaz postao sunnet, odnosno nešto to je preporučeno ostalim muslimanima dok je poslaniku, ali je salat vrsanama, postao ili ostao vađib, haram, Haram, e, rekli smo, sljedeći e, primjer koji smo spomenuli, jeste jedenje onoga što ima neugodan miris. To je poslaniku, ali je slatu sana bilo zabranjeno. I sadaka, primanje sadake ili jedenje od onoga što je, što je poklonjeno kao sadaka. I treća vrsta postupaka jesu postupci koji se smatraju ibadetom. Ibadetom koji su znači temelj islama i ovi postupci su osnova poslanikovi, ali je slatu sana postupaka, postupaka i na njih se posebno trebamo jeli, e, skoncentrisati, odnosno njih posebno trebamo naučiti i slijediti. I ovi postupci također nisu svi na istom stupnju. Kada su u pitanju ibadeti koje je činio poslanik ili islat, ili koje je preporučio, nisu ni oni svi na istom stupnju, neki su vađib, neki su, e, neki su mendub, a neki su mustehab. I to je bitno da shvatimo. Zašto ovo naglašavam već više puta? Zato što kod muslimana, posebno kod omladine, koji su friški u da kažemo u e, prakticiranju islama e, najićemo vrlo često da oni ne, ne, ne pravi razliku kad je u pitanju sunet između, između onoga što je e, u sunetu obaveza između onoga što nije obaveza. Općenito rekli smo slijedjenje suneta je obaveza kao cijeline, ali unutar samog suneta imamo stvari koje su vađib, imamo stvari koje su mendub, imamo stvari koje su mustahab. I to je veoma bitno shvatiti. I zašto je još ovo bitno? Zbog toga što danas uh, vrlo često dajemo sebi za pravo da, da iznosimo sud o čovjeku. Je li na sunnetu ili nije? Je li sunetlja ili nije? I zbog nekog mustehaba koji on ne izvršava, mi ga prekrižimo, kažemo ova je slabog imana. Odnosno, on nije, on nije sunetlija, on nije na sunnetu. A vidimo na osnovu definicije suneta koju smo spomenuli, da sunet ne obuhvata samo te stvari. I ne možemo čovjeka zbog stvari koje su preporučene, on ih ne čini, ima neke razloge, možda ne zna, Možda ih ne čini zbog sredine i okoline u kojoj se nalazi. Znači, zbog menduba iz mustehaba ne možemo čovjeka, ne možemo ga osuditi i optužiti da, on, da nije sljedbenih sunneta i da je slabe vjere i slabog imana. Ali ako ne čini vađib, e onda je to velik propust i to je velika, jeli, da kažemo, mahana čovjeka, onaj koji ne izvršava vađib, jeli, koji je e, naredio ili koji je prenio poslanika Lejsa Ratesa. Još na kraj navesti e, nekoliko bitnih pravila kako da bolje razumijemo sunnet, os, odnosno osnove ispravnog razumijevanja sunneta. Osnove ispravnog razumijevanja sunneta, obzirom da je sunnet, reksmo, drugi izvor islama i drugi izvor islamskog zakonodavstva, samim tim on ima posebnu važnost u islamu. Posebnu važnost i zato islamski učenjaci su postavili precizne metodološke osnove za njegovo precizno razumijevanje. Ovo, ovo može biti od koristi svakom običnom jel, muslimanu da zna to, da razumije zašto i sutra kad čitamo neke knjige suneta. Hvala Allahu Đelešanu, mi danas imamo dosta e, knjiga, zbirki, sunete koje su prevedene na naš jezik. I vrlo često ljudi to čitaju i nekada se zbune. Na, nađu jedan hadis na početku, nešto dozvoljava, drugi zabranjuje i ne mogu ovaj da, da to povežu, da ispravno shvate. Ja ću večeras navesti samo neke primjere. E, Zato što, e, veoma je bitno sunet i Kur'an i sunet izučavati pred ljudima koji ti to znaju objasniti. Ne, samoučki nije to preporučljivo da čovjek da, da sam traga za da islamskim znanjem i vrlo često može pogriješiti i pogrešno razumijeti. Prije svega, prva osnova jeste razumijevanje suneta u svjetlu ajeta časnog Kur'ana. Sunet se mora jeli, razumijevati u, u svjetlu Kur'ana. U kojem smislu? S obzirom da sunnet tumači i pojašnjava Kur'an, kur'anske propise, nemoguće je da dođe do ova kontradiktornost između nekog kur'anskog ajeta i sunneta ili hadisa. Ako već naiđemo na takav hadis, da nađemo kontradiktorno u smislu da jedno Kur'an govori, a drugo sunnet, onda može, može da se radi jeli, eh, o, jedno, znači, o dvije opcije. Prije svega da, da, je hadis, eh, da hadis nije potvrđen, da nije vjerodostojan da je izmišljen, vrlo često može biti izmišljen, odnosno apokrifan, ili da je slab lanac prenosilac tako da se ne može uzeti kao vjerodostojan hadis. To je prva opcija ili prva mogućnost. I u tom slučaju, naravno, taj hadis nećemo prihvati. Osnova je Kur'an. Imamo drugu opciju, drugu mogućnost da smo mi ljudi, kao ljudi, da smo hadis pogrešno razumijeli. Da smo ga pogrešno razumijeli na osnovu svog pogrešnog razumijevanja, jel shvatili da postoji kontradiktornost između Kur'ana i, i Sunneta. Primjer ću navesti jedan hadis u kojem e, se navodi navodno da je poslanik Ali Salatu Osana rekao kad su pitanju žene šaviru hunne v halifu hunne. Hadis je li apokrifan. Kaže poslanik Ali Salatu Osana navodno je li e, savjetujte se sa, sa njima, sa ženama, savjetujte se, ali suprotno im postupite. Postupite suprotno njihovom mišljenju stavu. Ovo bi danas jeli, mnogim ljudima dobro došlo. Ovaj hadis samo da je vjerodostojan. I naravno ovaj hadis je u kontradiktornom sa Kur'anom. Sa kojim ajetom? Kada u ajetu u suri El Bekara 233. ajetu Allah subhanahu wa ta'ala govori o, o dojenju djeteta pa kaže فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ وَتَشَاوُرٍ مِنْهُمَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا kaže uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala ako od njih dvoje na obostrano zadovoljstvo, to jest i muže i žene, i, spo, i sporazumno odluče da dijete odbiju, to jest odojenje da ne doji više, to nijednom od njih dvoje nije grije. Znači, ako su oni uz dogovor i sporazum tešavurin, znači konsultacije, dogovore, onda nijednom ni drugom nije grije. Što znači da, je, da je se treba dogovarati sa ženom, sa ženama, jeli? I, ovaj, i također, poslanik Ali Hissalat Veselam se imao običaj da se savjetuje sa ženama i to treba da bude naša praksa. Čak su se pametni ljudi se savjetuju sa djecom, od svakog traže, od svakog traže, jeli, mišljenje i stav. Pa, ovaj, nikada ne trebam pocijenjivati, možda vam nekada dijete od 7 godina dati pametan savjet i da, ovaj, da, se, da se, ovaj, da to bude ispravno mišljenje. Poslanik Ali Hissalat nam se savjetuo sa Umu Seleme, sa svojom ženom na Hudejbiji, kada je, jeli, bilo, kada, su, kada im je zabranjena umra, poslaniku alaihi sallatu sallam ashabima i poslanik im je rekao da obriju glave i da e, zakolju kurbana. Niko nije to činio. Nisu tjeli, nisu, nisu mogli da se pomiri s tim da su došli, da su im mušice vratili, neće to obaviti umru. I poslaniku je bilo teško, ne slušaju ga ashabi. I pita svoju ženu u Muselem, šta da čini? Ona mu kaže, ti izađi prvi, obri glavu i zakolji kurban. I on ništa im nije govorio, ništa nije govorio ashabu, nego izašao pred njih, obrijao glavu i zaklao kurban. I oni kada su, to, kada su to vidjeli, onda su svi obrijali svoje glave i zaklali kurbane. Što znači da ovaj, se trebamo savjetovati sa, sa ženama i da je to da je ono što Islam preporučuje. Nisu žene, da kažemo, manje pametne, manje pametnije od ljudi. E, drugi primjer, eh, odnosno druga osnova, jeste razmatranje svih hadisa o jednoj temi. Ne možemo uzeti jedan hadis, i na, na osnovu njega utemelj propis ili stav. Jedan hadis našli u Buhari, ljudi vrlo često čitaju, do, dođu do Buhari i muslima, čitaju i kaže ja sam našao taj hadis. Tom hadisu kaže tako i to je, meni je to jasno, to je poslanik Ali Islata sam nam rekao. A šta je sa drugim hadisom u istoj zbirci ili drugoj zbirci koji govori u istoj temi? Ako uzmemo samo jedan, jedan hadis ili par hadisa o toj temi, možemo uh, vjerovatno ćemo pogrešno shvatiti i donijeti pogrešne zaključke. Neki hadisi su manje jasni, recimo. Neki hadisi su manje jasni, pa i drugi hadisi pojašnjavaju. Kao što hadis pojašnjava Kur'an. Isto i neki hadisi pojašnjavaju i drugi hadisi. Detaljno ih pojašnjavaju. Pa ću navesti, jeli, primjer, e, ovaj, e, zato je potrebno sve hadise na jednu temu sakupiti, sve uzeti, znati sve hadise koji govore o toj temi. I, i na osnovu toga jeli, imati ispravno razumijevanje i u kontekstu svih tih hadisa imati ispravno razumijevanje tog propisa. A nekada se samo jedan propis temelji na pet ili deset hadisa. Ako posmatramo samo jedan hadis izdvojeno, vrlo, kažem, vrlo je moguće da ćemo pogriješiti, pogrešno shvatiti. Uzet ću primjer. Hadis koji govori o trojici na koje će Allah subhanahu wa ta'ala rasrditi i u tom hadisu se spominje spominju se onaj koji spušta svoju odjeću, da mu se uvuče po zemlji ispod članaka, onaj ko prenosi tuđe riječi, ne mam, da bi zavađao, da bi svađao ljude, i onaj ko prodaje svoju robu lažnom zakljetvom, ono prodati auto na pijaci, 100% zakoni sa Allahom ako treba da je ispravno, a ono auto pokvarno samo nešto, jel pripravljen da se može prodati. Ova trojica, Allah će se rasrditi na njih na sudnjem danu, to je okrenut će glavu od njih. E sad ovdje ovaj prvi je bitan. Na prvi pogled možemo shvatiti da je, e, kažemo oko toga, postoje li drugi hadisi, možemo shvatiti da je spuštanje odjeće ispod članaka, da je to haram i da je veliki grijeh u svakom slučaju. Međutim, ima drugi hadis koji je poslanik Ali Isra'atu Osanu kaže koji je vjerodostojen hadis. Men džara thaubahu hujela lem jendur illahu ilaihi jeum al Onaj ko bude svoju odjeću odjeću vukao po zemlji, odnosno spustio je da, da se da pada ispod članaka e, iz oholosti. On, njega Allah neće pogledati na sudnjem danu. Naravno, vi ćete naći oko, oko ovog pitanja razileženje među islamskim učenjacima. Ja vam govorim ono što sam ja ubjeđen. Ono što ja mislim da je, da je tako, e, da je spuštanje odjeće ispod članaka, da je ono u osnovi mekruh pokuđeno, ali ako se to radi iz oholosti, da je onda haram, da je veliki grijeh. I to je Allah najbolje zna po meni, kažem, to je moje, moje mišljenje koje sam ja uzeo od, od, ovaj, od učenjaka koji zastupaju to mišljenje i ovaj hadis to pojašnjava. Znači u ovom drugom hadisu spomenut je razlog zabrane koji nema u prvom hadisu. U prvom hadisu samo kaže onaj ko pušta odjeću, odjeću da mu se vuče po zemlji. Ali u drugom hadisu je objašnjen, pojašnjen razlog. Ako to čini iz oholosti, onda je to veliki grijeh haram. Jer sam, sama oholost je grijeh. I sve ono što je popraćeno, kao posljedica te oholosti i to je grijeh. Da čovjek iz oholosti omalovaža, omalovažava drugog muslimana, jer to veliki grijeh jeste. Ako čovjek iz oholosti drugog čovjeka napada fizički, jer to veliki grijeh jeste. Ako čovjek iz oholosti vuče odjeću ili nosi ovaj neku odjeću koju, bi se, koju samo ono raspoznaje, iz oholosti to radi, i to je veliki grijeh. Također, razumijevanje, treća osnova jeste, i to je zadnje, razumijevanje suneta u svjetlu okolnosti i uzroka. To jeste, zašto je poslanik Ali Isalat Veslam nekad nešto naredio, zabranio? Je to se odnosi samo na tu situaciju ili općenito? I ne možemo ispravno shvatiti hadisa ko zanemarimo okolnosti u kojima je hadis izrečen. I odnosno povod tog hadisa. Zato postoji nauka u, u, u, u islamu koja se u stvari u hadiskoj nauci jedna, jedna podnauka nauka koja se zove nauka o povodima hadisa. Kao što postoji nauka o povodima kuranskih hajeta, tako postoji ova nauka. Poslanik alaihi salatu wasalam, nam ću primjer. U jednom hadisu kaže, ene berijun min kulli muslimin yuqimu bejne adhuril mušrikin. Kaže, ja se odričujem, to jest nemam ništa sa muslimanom koji boravi među mušricima, među, među lidilopoklonicima. Hadis je, ovaj hadis je izrečen uh, u vrijeme znači okolnostima kada je hijra iz Mekke u Medinu bila obaveza svakom muslimanu. Naravno, osim onih koji su bili spriječeni, zadržani i tako dalje. Oni su imali opravdanje. Bila je hijra obavezna poslaniku alaihi sallatu sallam u Medinu kako bi muslimani bili na jednom mjestu, kako bi bili jaki, ojačali, kako bi jeli, formirali tu muslimansku zajednicu, kako bi bili, ovaj, kažem, kako bi bili jači. Međutim, da li se to odnosi na svaku situaciju da je zabranjeno da čovjek živi među mušicima. Naravno, prema ovom mišljenju koje vam iznosim, e, nije, opć, nije općenito zabranjeno da čovjek živi među mušicima i delopoklonicima, jer osvojenje Mekke, kako kaže islamski učinac, osvojenje Mekke, hijđra je prestala, hijđra iz Mekke u Medinu je prestala biti obaveza. I samim tim, boravak, jer ovaj hadis koji je zabranjivo općenito boravak među mušicima je, na taj način derogiran, što znači da je dozvoljeno muslimanu, ako, ako mu je sigurna njegova vjera, njegov život, njegova čast, dozvoljeno mu je da živi među mušicima, među ateistama, među, među nevjernicima, među pripadnicima drugih religija, dozvoljeno, dozvoljeno mu je da živi uh, ako, jeli, ako mu je zaštićena njegova vjera, njegov imetak, njegova čast, tako dalje. Jer povod ovog hadisa je, uh, je jedan slučaj da je poslanik, alijih salatu veselam, uh, dok je bio u Medini, poslao izvidnicu jednu, do jednog plemena, i kada su muslimani došli sukom s tim plemenom, idolopokloničkim, e, ubili su nekoliko tih mušrika, i neke su zatekli na seđudi, počeli su da padaju na seđudu, međutim, oni na prvi pogled nisu ovaj, razmišljali o tome ko su, šta su mislili da je to neka varka, i njih su ubili. Kasnije su uspostavili da su to muslimani. Da su to muslimani koji su primili, koji su primili islam, koji su živjeli među mušicima. I tada u to vrijeme je bila hijđra obaveza. Pa je e, povodom tog događaja, kada je to poslanik Ali Salata Salam čuo, kazao je ovaj hadis, ja sam, ja ne imam ništa s onim muslimanima koji žive među mušnicima. Ja sam čisto od njih. Zato što im se desilo to što im se desilo. I sve neugodnosti koje, koje im se mogu desiti, jeli, ovaj, recimo da je ugrožena njegova vjera, da je metak, čast, tako dalje, ako je u takvom stanju, onda ne može živjeti među mušnicima, odnosno među idolopoklonicima. Ja ovim ću završiti i E, ja se nadam da smo se makar dijelom dotakli ove teme i da smo neke stvari uh, utvrdili i neke nove naučili. Ako ima nejasnoća, ću ostaviti par minuta na kraju. Ako ima nejasnoća, da pojasnimo vezano za večerašnje predavanje. A mi ćemo išla tela još u nekoliko predavanja kada la dadne priliku. Još se doticati nekih tema koje su usko vezane za ispravno razumijevanje sunneta. I dotat ćemo se nekih hadisa koji su onako njihovo tumačenje i odnosno razumijevanje sporno razumijevanje pa i mnogi muslimani različito razumiju neke hadise, pa ćemo se dotaći ti hadise, ti primjera da ih, da ih pojasnimo. Molim Allaha Đelešanuhu da e, nam podari korisno znanje, da nas učini od iskrenih sljedbenika, da nas učusti na pravome putu i da nas sačuva svakog zla. Amin. Rabbil alemin.